إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau takwas ga ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da uku ga watan shida meladiya ta 2017 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam a gabanin mu shiga karatu kamar yadda muka saba za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyinku a wani ya rubuto yana tambaya cewa mutum yana iya shiga itikafi akan matsaloli da damuwarsu ta duniya ko ta duniya da ta lahira to shi itikafi shine mutum ya shiga masallaci ya tsara kansa ba don komai ba sai dan bautar Allah subhanahu wataala da neman kusanci da shi da neman yardarsa wannan shine itikafi ka shiga masallaci ka tsare kanka a wani wani lokaci don neman yarda Allah malamai sun yi saɓani ana itikafi ba azumi ko kuma sai an yi da azumi wannan saɓani ne na malamai jumhur suna ganin ba a shiga itikafi sai da azumi wasu suna ganin ana iya shiga itikafi ko da ba da azumi ba sauraka don abin da aka ce bautar Allah ce to ka shige shi da niyyar kana neman yardar Allah ne kana neman kusanci da shi ba wai ka shiga bane saboda kawai wata bukatar ka kana son ka samu wani abu bari ka shiga itikafi in Allah ya baka shikenan zaka fito ko kuma ba za ka sake shiga ba sai wata bukatar ka ta taso ba a san ba wa rika yi wa ubangijinsa irin wannan mu'amalar ai ba laifi bane dan ka shiga ka roki bukatun ka to dan menene tun farko zaka kudirce wannan niyyar ka shiga da niyya mana ta kusanci ga Allah ta neman yardarsa wa ridwanu min Allahi akbar duk wani abin da kake nema bai kai yardar Allah ba to in ka shiga kuma ai ba a hana ka ka bukaci ka nemi bukatar ka ba sai kuma duk bukatun ka na duniya ka roke su to amma dan menene tun farko zaka kawo wani abu na duniya a zuciyarka dan shi zaka yi itikafi wannan bai dace ba wa ubangijinsa irin wannan mu'amala ba sai kuma wanda yake tambaya game da salatu tasbihi wanda mun taɓa magana a kanta a wannan majalisin tafsirin suratun nahal saboda haka idan kana son ka ji bayani game da ita ka nemi tafsirin suratun nahal wanda muka yi a wannan masallaci akwai tambaya da aka yi irin wannan kuma na ansa saboda haka ba daidai ne mu ta maimaita ansa tambayo iri daya shine amfanin a ɗauka a taskake a cikin abin sauraro saboda kowane lokaci ka so ka ji ko ka ji ka manta ko baka taba ji ba to sai ka saurara saboda ka aje a nemi tafsirin suratul nahl ka neme shi daga farko har karshe tunda da alama baka taba jin sa ba sai kuma yake tambaya cewa wanda ake bin shi bashin azumi wato azumin watan ramadan har wata shekara ta zo bai biya ba menene hukuncin sa ya yi sakaci sakacin da bai dace ba ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin ba zai sake irin wannan ba koda nan gaba wani uzuri zai sa shi ya sha azumi ba daidai ba ne akwai azumi a kanka ka kibiya bayan Allah subhanahu wata'ala ya ara maka lokaci ya baka lafiya ya baka damar ka sha idan kana da uzuri amma ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhar ka biya a wasu kwanakin to bai dace ba kuma Allah ya ara maka wasu kwanaki ya baka cikakkiyar lafiya sannan ka rika wasa da wannan ibadar ka kibiyanta a a ahqqu bil wafa yace ai bashin Allah shi yafi cancanta a biya sauraka idan kasancewa kai yau da wani zai ci bashin ka zaka so da zarar ya samu damar biya ya biya ka ba za ka so ta riƙe maka bashin ka ba to fadainullahi a haƙo bil wafa nabi yace ce bashin Allah shi ya fi cancanta a biya da haka bashi ne akan kakaci da haka yanzu damar ka biya ta yi ya kamata ka biya nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa matlul ghani zulmun wanda Allah ya wadata shi ya rika taurin bashi zalunci ne to haka nan kai ma da Allah ya wadata ka da lafiya kai taurin bashin da Allah yake binka wannan zalunci ne saboda haka zaka tuba ka nemi istighfari ana san gaggauta aikin alkhairi Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wa jannatu arduha ka ardi wa jannatu arduha as-samawati wal ard ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard saboda haka ana san gaggawa ka rika tsere a rika rigegeniya da kai wajen aikata alkhairi وفي ذلك فليتنافس المتنافسون a gurin jumhur wato mafiya yawan malamai mutumin da ya ci bai biya bashin azumin da ake binsa ba har wata shekarar wani azumin ya zo ya riske shi to gurin jumhurin malamai zai rama wannan azumin bayan ya gama azumin ramadan din wanda ya riske shi zai rama wancan da ake bin shi sannan kuma kowace rana zai ciyar da mudu daya wani haka jumhur suka faɗa domin ya zama kamar horo ne gare shi amma kauli mafi rinjaye babu wani abin da yake wajabta wannan sai dai idan mutum ya yi haka domin dai ya shi kansa kada ya kara to ba laifi sauraka in ka tashi rama aka ga duk azumi ɗaya za ka ba da mudu ɗaya sadaka fi lillahi don ka ji jiki wa za ka sake wato ka yi hakan sai wanda yake tambaya cewa mutumin da baya sallama bayan liman ya yi sallama saboda wani liman baya dadewa baya wato ba shi doguwar tazarar da zai addu'a to idan liman ya yi sallama shi sai ya ƙi yin sallama tare da liman sai ya gama addu'o'in da yake bukata ya yi wannan kuskure ne babba nabi yana cewa ina ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u har zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman ne don a riƙa koyi da shi sauraka in kana tare da liman abinda liman ya yi kawai sai zaka bi bayan shi ka kai shine fa idza raka'a farka'u fa idza kabbara fakabbiru fa wadda fa'u ta'qib ce ma'ana yana yi kai ma ka bi bayan sa kai haka ake so wani ita ce sunna sauraka ba daidai bane kana tare da liman amma idan liman yayi sallama ka kiyin sallama tare da shi bayan kuma shi kake bi sallah matukar sallar ka ta kare ba kana da wani abin da ya rage zaka ciko ba idan akwai wani abin da ya rage maka zaka ciko sai ka tashi ka ciko abin da ya rage maka a nan kuma in ka ga dama sai kai doguwar addu'ar taka a cikin tahiya gwargwadon yadda kake so amma matukar dai sallar ka kai ma ta kare kamar yadda ta liman ta kare to wajibin ka ne in yi sallama kai ma kai sallama tare da shi kuskure kake yi wannan zaman da zaka yi ka dau lokaci bayan sallamar liman ka ce wai kai sai kai addu'o'inka ya nuna ba liman kake bi ba kenan zaman kanka kake wannan kuskure ne ba daidai bane ah, sai shi kuma wanda yake tambaya ah, mutum ne sai bayan shekara kamar biyar da balagarsa ya nemi ilimi sai ya fahimci cewa akwai wasu ibadu da yake yi ba daidai ba domin yana yin su ba cikakken tsarki to ya zai da waɗannan ibadoji duk abin da baka da ilimi a kansa ka aikata shi kuka aiwatar da shi ba daidai ba sai daga baya ilimi ya zo maka ka fahimci abin da kai a baya ba daidai kai ba to ba a cewa sai ka rama waɗancan abubuwan da kai a baya Allah ya yafe maka abin da ya wuce afallahu amma salaf abin da ya riga ya gabata Allah ya yafe maka daga lokacin abin ya zama wajibi akan ka ka kiyaye ka kula da shi idan da wannan ibada za ta zo maka a daidai lokacin kuma ka sake yin sakaci ka yi ta yadda ka yi ta a baya to a wannan lokaci kuma ana bin ka wannan ibada ka yi ta ba daidai ba amma duk abin da ya riga ya wuce to ya riga ya wuce kenan sai ka yi kokarin gyara gaba wajibi baya zama wajibi akan mutum sai bayan ya san abin wajibi ne a kansa saboda haka akwai shartul ilm al-wujub ah, ya tahaqqaqu al-wujub ba'da bil wujub bayan ka san abin wajibi ne sannan yake zama wajibi akan ka kafin ka san wajibi ne bai zama wajibi akan ka ba saboda haka lokacin da ka san wajibi sannan yake zama wajibi akan ka shi yasa lokacin da mutumin nan almusi'u salatihi wanda ya salla a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba daidai ba annabi ya ganshi yace irje fa salli fa ka lamtu salli ko ma ka sake salla ba yi salla ba annabi yace lamtu salli ba yi salla ba ya sake komawa yi ya dawo annabi yace irji fa salli fa lamtu salli aka akai haka hasa uku yace ya rasulullahi la uhsinu ghayraha fa allimni banda wannan da ka kaga nayi ban iya wata ci tafi wannan ka a koya mu annabi ya koya masa yadda ake salla. to kaga amma annabi ce da shi ba duk waɗanda kai a baya ka ce ka sake su tare da ya ce da shi yanzu lamtu salli ba kai sallah ba ashe duk wacce kai a baya ba kai ta ba amma annabi ya ce da shi ya sake bai ce da shi ya sake ba saboda a lokacin shi bai san ba haka ake sallah ba ya zata haka ake sallah kamar da lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da da sa fa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu as-siyama ila al-layl sahabbai da farko sun zata cewa ana nufin sai kaga haske gari ya yi haske sosai sannan za ka daina ciye-ciyenka sau da haka in suka zauna sahur ba sa daina ciye-ciyensu dan taune-taunensu sai sun ga gari sha duk kowa na gane komai abinda na ka yi faɗi ƙasa za ka yi tsuguna ka ɗauka to shi ne annabi ya gaya musu ai ba haka ake nufi ba ana nufin sawadun eh, fajir min sawadun lai ana nufin hudu wa alfijir to amma azumin da suka yi a baya annabi ce ku je ku rama azumin ku da na baya ba saboda mai saboda wannan sun yi shi ne a lokacin da suke zaton daidai suke yi sauraka abinda mutum ya riga ya yi yana zaton daidai ya yi sai daga baya ne ilimi ya zo masa ya fahimci abin da ya ba daidai ba to ba a lizumta masa cewa sai ya sake abubuwan da ya wuce na baya sai kuma yake cewa mutum ne ya nemi wasu suka karanta ya sa suka karanta masa alkur'ani suka sauke sannan kuma wato yana neman aiki ne sai ya sa wasu karanta masa alkur'ani suka sauke kuma aka samu dabba aka yanka aka roƙa masa Allah ya bashi nasara to wannan kuskure ne baya daga cikin hanyoyin da aka shar'anta mana na roƙon Allah kamar yadda ka sani addu'a ibada ce ibada kuma ba ka yin ta sai yadda shari'a ta tsara maka ita baya daga cikin tsarin addu'a ka biya kuɗi a yi maka addu'a duk abin da za a yi na ibada ba a ce a biya kuɗi a yi maka addu'a mun ce ba laifi ka ne mutane su yi maka addu'a su taya ka da addu'a kai ma ka yi wannan ko jiya mun faɗi haka amma a ce za a tara mutane su yi saukar alkur'ani wannan ba a san shi cikin aikin magabata ba kana karanta alkur'ani a matsayin ibada don haka karanta alkur'ani ka roki Allah da shi kai a matsayin ibada kai kuma kake tawassuli da wannan ibada a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi sahihi wanda Imran ibn Husayn ya ruwaito yana cikin Jami'ut Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ko karanta alkur'ani ko roki Allah da shi ma'ana ka zauna ka karanta alkur'ani abinda ya sawwaka in ka gama ka roƙi Allah subhanahu wataala ta'ala biya maka buƙatar ka kai tawassuli kamun kafa da wannan ibadar da kai wannan shine abin da ake amma wanda ya dauki karatun alkur'ani neman hanyar neman kuɗi ya karanta dan a bashi kuɗi to wannan ba ibada yayi ba balle har ka ce ya maka tawassuli da wannan ibadar ƙarshen hadisi yake cewa innahu ya'ti qauman yaqra'una alquran thumma yas'aluna an-nas za a samu mutanen da za su zo za su karanta qur'ani amma kuma za su rika nema a gurin mutane su ba su to kai ba haka ya kamata ba kuma duk wanda yake hakan to ba irin shi ya kamata ka nemi ya taimaka maka da addu'a ba ka nemi wanda zai yi ibada dan Allah shi zai taimaka maka da addu'a ya tawassuli da ibadarsa kuma shi zai gada shi zai zaba abinda zai tawassuli da shi ba kai zaka zaba masa ba sawa'un karatun alkur'ani ne sallah ce azumi ne sadaka ce abinda ya ga dama yi yana iya maka tawassuli da shi amma ba kai zaka ce yi kaza ba kai bashi umarni har ma ka biya kudin wannan ibadar ya maka kuma tawassuli da ita to kaga akwai shirme anan saboda ba a cewa za a dauko mutane haya su karanta alkur'ani su yi sauka abinda ma muke cewa ba saukar bace ta sauka shine ka dauko alkur'ani daga farko ka kai karshe amma mun zo nan an raba alkur'ani ko an ba shafi daya karanta shikenan kowa shafi daya karanta ba a yi sauka ba ba wanda ya yi sauka cikin kowa ya karanta shafi daya shikenan amma sauka dai babu wanda babu wanda ya yi ta saboda haka akwai gidadanci ku zo ku raba alkur'ani ku ce kun yi sauka sauka shine mutum ya dauko qur'ani daga farko ya sauke ya kai karshe shine ake kira sauka kuma kowane mutum ibadarsa ibadarsa ce ba ta da alaka tawa ba ta da alaka da taka a ce ce za mu za mu za mu yi wa Allah wayo mu yi karo kai ka kawo naka ni in baka na kai maka bani na in baka naka sai mu hada Allah mu ce kowa ce a kowa ibadarsa tashi ce Allah yasa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kowa ba shi da wani aiki sai wanda ya aikata da kansa kuma aikinsa za a nuna masa ba aikin wani ba saboda haka ba wannan akwai gidadanci ma a cikin wannan harkar sannan kuma maganar a ba da kuɗi a sayi dabba a yanka wannan ka yanka dabba ka yi sadaka da namanta saboda ka taimaka mabukata ka daɗaɗa musu ka faranta musu wani wani abu ne mai kyau amma kakka yi shi da wata siga wacce ba daidai ba a ce ka sayi dabba iri kaza mai kama kaza a lokaci kaza wannan ba daidai ba ne sadaka kai ta kowace kowane ga nama dabba nama ana sadaka da shi kana iya sadaka da naman dabbar kana iya sadaka da naman kaji kana iya sadaka da kudi kana iya sadaka da kosai sadaka sunanta sadaka da ko menene kai ta sunanta sadaka amma dai yazo cikin wani irin tsari da wani protocol da aka yi zo da shi na musamman wannan ba shari'a ce ta zo da wannan ba da ka za mu dakata a nan ci gaba da karatu insha Allah ya subhanahu wata'ala ya ce ya yahya khudhul kitaba bi kowa ya kai yahya ka riki littafin attaura taura da ƙarfi wa atainahu sabiyya kuma mun bashi hukunci yana yaro wa hananan kuma mun hore masa tausayi wa zakatan da tsarkin zuci wa kana kuma ya tabbata mai tsoron Allah ne wa barran bi walidayhi kuma mai biyayya ne ga iyayensa biyu walam yaku jabbaran asiya kuma bai kasance jabbaran mai tsaurin kai ba asiya mai saba wa umarnin ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa ya karɓi addu'ar annabi zakariya a.s. ya bashi abinda abin da yake roƙonsa na ɗa wanda zai gaje shi wanda zai ci gaba da gudanar da al'amarinsa ko kuma al'amarin banu isra'ila a bayansa Allah ya bashi yahya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yahya ya yahya khudhil kitaba kowa. ya kai yahya ka riƙi littafin at-taura da ƙarfi littafin da aka bashi aka ce ya riƙe shi ne at-taura wannan babu sabani tsakanin malamai cewa al anan ana nufin at-taura saboda shine littafin da annaba banu isra'ila suke hukunci da shi a hatta annabi isa alayhi salam da shine annabi na karshe na banu isra'il ya kasance yana hukunci da attaura duk da Allah ya bashi littafin jela. Allah ce ya rike shi da karfi rikewa da karfi shine ya karanta abin da yake cikin wannan littafin ya kiyaye ya san abin da yake cikinsa na hukunce-hukunce ya fahimce su ya yi aiki da su ya kirawo mutane zuwa ga aiki da waɗannan hukunce-hukunce ya tsaya a kansu ya tarbiyanci waɗanda suke ƙarƙashinsa bisa wannan hukunce-hukunce wannan shi ne ma'anar riƙe littafi da ƙarfi Allah ce to ya riƙe wannan littafi da ƙarfi yahya salam ya cika wannan umarni ya riƙe wannan littafi da ƙarfi ya zama mai biyayya ne ga Allah subhanahu ta'ala mai bin umarninsa mai barin abin da ya hana ya kasance mai neman yarda Allah ne cikin ayyukansa ba a taɓa samunsa da wani laifi ba ba a taɓa cajarsa da ya yi wani abu na saɓan Allah ba saboda haka ya cika wannan horo da wannan umarni da Allah ya masa saboda haka yana daga cikin sifofinsa idan za ka sifanta shi ka ce yana da sifar riƙe littafin Allah da ƙarfi wato ilimi da aiki da iliminsa mutum ne mai ilimi ya karanci abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya karanta na taura sannan kuma mai aiki da abinda ya karanta wanda shine rike littafin da karfi sannan abu na biyu Allah ce wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi hukunci yana yaro wato mun bashi fahimta mun bashi ilimi mun bashi kokari da jajircewa da tsayawa da yin abu kai da fata ba tare da wasa ba wannan shi ne ma'anar alhukum mun ba shi san aikata alkhairi da tsayawa akan alkhairi da jajircewa da ƙoƙari tun yana dan kankani tun yana karami muka yi masa wannan wasu daga cikin malamai suka ce alhukumu anan ana nufin annabci wato Allah ya bashi shi annabci tun yana kankani suka ce saboda Allah subhanahu wataala yaka kiran annabci da hukunci kamar inda yake cewa walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma yayin da ya kai sa kai ganiyar karfinsa wato annabi yusuf alaihi salam mun bashi hukunci wato annabci mun bashi ilimi amma daga cikin malamai akwai wadanda suke ganin alhukma anan ana nufin ilimi ana nufin wato nutsuwa da fahimtar abubuwa yadda suke tun yana yaro kuma Allah ya bashi fahimta ba irin ta yara ba to Allah ya bashi fahimta wacce ta saba al'ada ba a cika ganin ta gurin yara ba ya bashi nutsuwa da kame kai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro tun yana yaro kafin ya kai munzalin wato cikakken mutum Allah subhanahu wata'ala ya shi cikakken tunani da cikakken hankali da cikakken sanin ya kamata da yadda zai gudanar da al'amuransa da yadda zai tafiyar da al'amuransa tare da al'umma to shi ma yahya alaihi salam tun yana yaro Allah ya bashi wannan suka ce amma ba annabci ba ce annabci wani babban al'amari ne ba a ba wa yaro kankani sai bayan ya girma ya zama namiji sannan a bashi to amma malamai sun ittifaki akan cewa yahya alaihi salam Allah ya bashi annabci kafin ya kai 40 kafin ya kai shekaru arba'in. ubangiji ya bashi annabci aka nada shi annabi saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya nufi cewa Yahya alaihi salam zai mutu shahidi tun a farko-farkon rayuwarsa wato ba zai yi tsawon rai ba da haka aka gaggauta bashi annabci tun kafin ya kai shekara arba'in sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hananan da ita ce sifa ta uku da Allah ya bashi wato ya hore masa tausayi shi yasa ce wa hananan min ladunna kuma mun hore masa tausayi daga wajenmu wato tausayi da rahama ba irin wacce aka saba gani ba wannan tausayi ne na musamman Allah ya sa masa a zuciyarsa shi yasa aka ce min ladunna dan ka fahimci tausayi ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a zuciyarsa ya wuce irin tausayin da ake gani a gurin mutane ya wuce tausayi irin wanda aka sani da aka saba gani a gurin mutane masu tausayi shi tausayinsa ya wuce wannan saboda duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai ce yayi maka daga wajensa komai daga wajensa ne kamar yadda muka faɗa komai na ni'ima daga Allah ne to amma kuma a fito a ce wannan abin billadunna a ware shi a ambaci ladunna a ciki to yana nuna cewa na musamman ne yana nuna cewa na musamman ne ba irin wanda aka saba gani bane ba irin wanda aka sani bane to Allah ya hore masa tausayi kuma haka duk waɗanda ya dace su jagoranci al'umma su yi jagoranci a cikin al'umma kuma a yi san barka a ji daɗi to su ne masu tausayi su ne za su zama masu tausayi tausayi yana ɗaya daga cikin sifa da ya wajaba shugaba wanda zai jagorancin al'umma ya sifanta da ita ya sifanta da sifar tausayi saboda dukkan ɗaiɗaikun al'umma a ƙarƙashinsa kamar 'ya'yansa ne uba kuma an san shi da tausayin 'ya'yansa saboda ka bai dace a ce an samu shugaba ba mara tausayi tausayi yana ɗaya daga cikin sifofi na jagoranci idan ba a manta ba annabi zakariya yana roƙon Allah ne ya bashi ɗa wanda zai ci gaba da jagorancin bani isra'ila a bayansa to da Allah ta'ala ya tashi ba shi ɗan sai ya bashi ɗa wanda ya cika dukkan sifofin da ake bukata daga ciki akwai sifar tausayi saboda ya zama jagora ga al'umma ya tausaya ma duk wanda yake bukaci a tausaya masa ya tausaya wa mai masa biyayya da ma wanda baya masa biyayya hatta wanda baya shugaba biyayya abin a tausaya masa ne saboda yana cikin wani abu na cuta da ake ta kokarin a magance masa ita shugaba kamar likita ne yana tausaya wa marar lafiya ko da mai lafiyar nan yana faɗa masa baƙaƙen maganganu yana zaginsa yana kai masa duka zai yi ta ƙoƙarin sai ya ba shi magani don ya samu sauƙi ba zai ce tun da ya kai masa naushi ba to shi ma zai rama ai shi ma mutum ne ai shi ma yana ji kamar yadda yake ji a'a zai fahimci cewa wannan yana cikin wani hali na a tausaya masa shi yasa ka ga likita mara lafiya na ƙunduma mashi ashar ba na so ba ka kai bin kaza amma sai yayi masa saboda yana tausayinsa ne to haka shugaba ya kamata ya kasance ga talakawansa ya zama mai tausayin su sawa'un suna daɗaɗa masa ko kuma yana ganin wanda baya daɗaɗa masa a cikinsu ya tausaya musu ya musu abin da zai musu jagoranci zuwa ga ya haye da su tudun mun tsira shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sifanta shi da tausayi ya kuma ba shi tausayi cewa laula rahmatin min Allah linta lahum walau kun كنت فظا غليظ lan لانفضوا min حولك Allah ce saboda rahama ta ubangiji ne kake tausasa musu da ka zama mai kakkausar zuciya mai kakkausan hali da sun watse sun barka saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim duk abinda zai wahalar da ku Allah ya ce mai girma ne a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai wahalar da ku to wannan abin yana yi wa annabi girma yana jinjina masa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum mai kudayin alkhairi ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim ko mai tausayi ne mai rahama ne ga mu'minai to haka shugaba ya wajaba ya kasance shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya addu'a ya ce ya Allah duk wani wanda Allah ka bashi wani abu na shugabancin al'umma ta ya tausaya musu Allah ka tausaya masa wanda ka bashi shugabanci na al'umma ta ya tsananta musu Allah kai ma ka tsananta masa me yasa saboda tausayi wani abu ne da ya waje bai sifanta da shi idan ya zama da ba ya da tausayi to bai kamata ya zama shugaba ba bai kamata ya nemi shugabanci ba ko da bai da tausayi din in ya nemi shugabanci to ya kokari ya koya wa kansa tausayi din ya koya wa kansa tausayi din ana koya ɗabi'u da muke gani na masu kyau ana koyansu kamar yadda ake koyan ɗabi'u marasa kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum ana koyon ilimi ta hanyar koyo haka nan hakuri da juriya shi ma ana koyon sa haka tana yiwa mulkin ya zo maka ba ka da tausayi amma kuma da zarar mulkin ya zo maka kuma ka zama mai tausayi din ka duba sayyidina Umar da yadda yake ka duba bayan ya zama khalifa ya ya zama a zama mai cikakken tausayi sayyidina Umar ya zama shi kadai zai zauna yana kuka yana ni umar na shiga uku a ce akwai wani mutum a doron ƙasa a yau da yake karkashi na kuma ya kwana da yunwa na shiga uku ina zan sa kaina sai na umar ce kai dabba na tabbata ko dabba ce ta kwana da yunwa Allah zai tambaye ni akan ta bare dan adam to haka ya kamata shugaba ya rika ji ya san da wannan shi yasa Allah subhanahu wataala cikin manya-manyan sifofin da ya sifanta Yahya da shi wanda Allah subhanahu wataala wanda Zakariya ya roki Allah ne ya bashi shi san ya dan ya zan jagora cewa hananan min ladunna ai wa atainahu halalan min ladunna hananan ma'tuf ne akan al-hukm cewa atainahu al-hukma ai wa atainahu hananan min ladunna mun ba mun hore masa mun bashi tausayi daga wajenmu don ya zama shugaba wanda zai yi jagorancin al'ummarsa cikin tausayi wa zakatan mun bashi tsarkin zuci mutum ne mai tsarkakkiyar zuciya mutum ne mai tsarkakken hali mutum ne mai albarka duk inda yake yana jagorancin mutane yana shiryar da su Allah subhanahu wataala ya tsarkake shi daga dukkan laifuffuka da zunubai ya tsarkake masa zuciyarsa ya tsarkake masa hankalinsa ya tsarkake masa ɗabi'unsa ya tsarkake shi daga dukkan wasu miyagun halaye da gusan miyagun ɗabi'u wadda ita ma sifa ce da take wajibi ga shugaba ya zama yana da ita ya zama da mai tsarkakakken zuciya ce zuciya ce da ba ta tana kullace da wani ba babu niyyar keta babu niyyar mugunta a cikinta zuciya ce wacce take tsarkakakkiya da ya tsarkake ta da ganin girman Allah subhanahu wataala da tunanin ubangiji da tunanin lahirarsa ya tsarkake halayensa ya tsarkake ɗabi'unsa ya tsarkake mu'amalarsa ya tsarkake ayyukansa ya tsarkake zamantakewarsa da al'ummarsa ya zama na wanda mutane za su riƙa yabansa suna tsarkake shi su ma sauraka wa zakatan shi a karan kansa mai tsarki ne kuma mutane suna yabansa wannan yabo tsarkakewa ce kamar yadda kasan wanda zai ba da shaida a ka'ida ba a karɓar shaidarsa sai an samu wasu wanda suka ba da shaida a kansa cewa mutumin kirki ne shi ne suka tsarkake shi ya samu abin da malamai suke cewa tazkiya tazkiya tazkiya shi ne a tsarkake mutum ce e mutumin nan ba mu san shi da wani abin asha ba ba mu san shi da wani abin tirba mutumin kirki ne ba mu san shi da ƙarya ba ba mu san shi da mugunta ba ba mu san shi da ha'inci ba to wannan ta ma sifa ce da Allah subhanahu wata'ala ya bawa zakariya zakatan a karan kansa ya tsarkaka kuma mutane duk sun yabe shi sun yi masa shaidar alkhairi babu wani abin da suke faɗa marasa mara kyau tare da shi Wadda ita ce sifa ta uku a ta hudu sifa ta biyar sifa ta farko shine khudhul kitaba bi quwwa sifa ta biyu wa atainahu al-hukma sabiya sifa ta uku wa halalan min sifa ta hudu shine sifa ta biyar wa kana taqiya kuma ya kasance ya tabbata mai tsoron Allah ne tsoron Allah shine aikata abinda Allah subhanahu wataala yake umartar ka da shi ka bar kuma abinda yake hana ka wani ita ce taqwa at-taqwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi ka bar abin da Allah ya ce ka bari ka yi abin da ya ce ka yi to duk wanda ya kasance mumini ne to wannan duk wanda ya kasance mumini ne mai tsoron Allah to wannan shine waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce tabbas waliyan Allah wato masoya Allah waɗanda suke makusanta Allah babu tsoro tattare da su kuma babu bakin ciki tare da su ba sa tsoron abinda za su iske bayan mutuwarsu ba sa bakin cikin abinda za su bari a duniya Allah ya ce allazina amanu su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da duk abin da ya waje ba su yi imani da shi wa kanu yattaquna kuma suka zama masu takawa wato masu aikata abin da Allah ya umarce su da aikatawa da barin abin da Allah ya umarce su ya hane su su hannu wadda ita ce wilaya ita ce walittaka to ina kuma walittakan nan ta zama ta hadu da annabci kaga babu shakka ɗaukaka bisa ɗaukaka haske bisa haske to wannan sifa ce da zakariya ya sifanta da ita Ita ce sifa ta biyar wa kana taqiyya kuma aka yi amfani da kana kana anan ba wai tana nufin ada ba kai da ka sani kana fi'ili madi ne yana nufin a'a lan liddilalati ala tamakkuni taqwa fihi dan a nuna maka ya kafu tsoron Allah ya kan kama a zuciyarsa shi yasa in ka tashi ka fassara ka cewa wa kana taqiya kuma ya tabbata mai tsoron Allah ne saboda ka tsoron Allah ya riga ya shiga zuciyarsa ya kankane ko ina ya mamaye ko ina a cikin zuciyarsa don haka ya cancanci abinda Allah subhanahu wata'ala yi alkawari zai yi wa masu tsoron Allah babban sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya ce zai bawa masu tsoron Allah sakamakonsu kuma shi ne aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir inna للمتقين مفازة mafaza وعنابة wa anaba وكأسا دحاقة سوى wa ka'san dihaqa saboda haka mai tsoron Allah ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna ita ce karshen wato abinda mai tsoron a wato abinda mai tsoron Allah zai samu shine gidan aljanna ita natija ita ce sakamakon wannan tsoron Allah nashi to wannan sifa sifa ce da shi shi shi yahya alaihi salam ya sifanta da ita haka mutum ne mai tsoron Allah hadisi ya tabbata daga abdullahi ibn amr ibn al-as ko kuma daga mahaifinsa amr ibn al-as radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kullu bani adam ya'ti yawm al-qiyamati wa lahu dhanb illa ma kana min yahya ibn zakariya duk wani dan adam zai zo ranar gobe kiyama da wani laifi da yayi wa Allah in banda yahya dan zakariya alaihi salam a wata ruwayar a wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min yahya ibn zakariya bai dacewa ga wani yace ni na fi yahya ibn zakariya ko dai yana nufin ana yana nufin shi wato ta hanyar ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaskanta zakariya ce kada wani ya faɗi haka ya ce ma hamma bi khati'atin wala amilaha bai taba ma tunanin yayi zaifi ba ballantana ya aikata bai taba kawowa a ransa ba ya darsa a zuciyarsa cewa zai laifi ballantana ma har ya aikata laifin wani hadisi hadisi ne tabbatacce yana cikin tafsirin tabari yana cikin tafsirin ibnu abi hatim hakanan al-bazzar ya fitar da shi a cikin musnad da kuma al-hakim da ibn asakir hadisi ne tabbatacce hakim ya inganta shi ala shartu muslim shekh nasiruddin albani shi ma ya inganta shi saboda wannan sifa ce daga cikin sifofinsa wa kana taqiyan kuma sifa ce da ya kamata ko ya wajaba duk wani shugaba ya sifanta da ita sifar tsoron Allah kada ya ya bar abin da zai bari na laifi saboda tsoron mutane ko saboda kada a kizabansa in ya kuma tsayawa a'a ya bari dan Allah ya sani akwai hisabi da ubangiji wata wataala zai masa akan dukkan komai musamman abin da ya shafi shugabanci sha'aninsa yana da girman gaske sa'anin shugabanci yana da girman gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato ana kwaɗayin shugabanci a duniya amma za ta zama nadama ce da hasara a lahira lahira za ta zama nadama da hasara sai ga wanda ya bada haƙƙinta sai ga wanda ya bada haƙƙin shugabanci saboda haka ma ya hana mutum ya rika kai kansa shi sai an bashi mukami nabi ya hana ce innakum satahrisuna ala al-imara wa satakuna wa satakunu nadamatan hasratan wa nadamatan yawm al-qiyamah illa man akhadha بحقها وأدى التي وأدى الذي عليه منها النبي صلى الله عليه وسلم يتي ذاك رقع رقمة كنا تكيكا أولك ولئين أصاب قصاب مقامي أما النبي يتي ذات زمان hasara da nadama a gurin kura na gobe kiyama sai wanda ya sauke nauyin da yake kansa saboda haka duk wani shugaba ya waje mai zama mai tsoron Allah ne ya sani Allah subhanahu wataala ya danka shugabanci a hannunsa kuma waɗannan da suke hannunsa bayan Allah ne bayan Allah ne danka masa kulawa da su to ya sani ubangiji subhanahu wataala zai tambaye shi akan komai da yayi dangane da waɗannan wannan bayi da Allah subhanahu wataala ya danka a hannunsa da haka ya zama mai tsoron Allah wannan tsoron Allah shi zai kubutar da shi ko da za a samu tangarda a cikin a cikin mulkinsa saboda rauni da gajiyawa da dan adam idan ya kasance mai tsoron Allah ne a zuciyarsa wannan tsoron Allah zai taimake shi in dai har ya kasance tsakaninsa da Allah ya kyautata to ubangiji subhanahu wataala zai cece shi da wannan tsoron Allah sifa ta shida cewa barran biwalidaihi ce mai biyayya ne ga iyayensa mai biyayya ne ga iyayensa kamar yadda yake biyayya ga Allah wa kana taqiyan wannan biyayya ce haƙƙin Allah ne to kuma sai haƙƙin iyayensa kamar yadda aka sani sautari Allah subhanahu wataala yana hada bayanin haƙƙinsa da kuma haƙƙin iyaye Abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا, ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ayoyi da yawa cikin alkur'ani ubangiji subhanahu wataala ya gwama haƙƙinsa da hakkin iyaye dan ya nuna maka girman hakkin iyaye to ka duba anan a cikin siyakin da ake bayanin sifofi da Allah subhanahu wataala ya albarkaci ya haya da su bayan an faɗi haƙƙin Allah shine wa kana wani a attaqwa haƙƙi ne na Allah sai aka faɗi kuma haƙƙin iyaye biyu baya wa barran bi walidaihi mai biyayya ne ga iyayensa biyu kuma akwai hikima cikin a ambaci iyayensa biyu kamar yadda muka karanta a baya iyayensa ba su haife shi ba sai da suka kai wani matsayi na tsufa sun tsufa takwab a daidai wannan lokacin da za su haife shi ba zai samu irin abin da yaro da za a haifa irin dan fari na biyu wanda iyayensa da karfinsa da ganiyar karfinsu suka haife shi ba zai samu wannan ba saboda tsufan iyayensa da haka amfani wadda zai yi da su ta fuskar abin nan zai ta kujuba-kujuba da shi irin a ce suna da ƙarfinsu yanzu ba zai samu ba to a irin wannan yanayi akwai yiwuwar bayan yaro ya girma ya gato mai suka yi masa tsofaffin nan mai suka yi mun ba haka suka haife ni ba suka watsar da ni banda wata makociyar mu da take zuwa tana kula da ni da yanzu na zama ba yadda nake watakila ma da na halaka to sannan kuma biyayya ga iyaye a wannan lokacin ita ma tana da wahala saboda ɗawainiyarsu ta fi a lokacin da suke da ƙarfinsu za su iya wa kansu abubuwa yanzu sun girma komai bukata suke a musu suna bukatar tallafi fiye da yadda da suke bukatarsa haka a lokacin wannan biyayya ga iyaye abu ne mai wahala sannan ga tsufa in aka ce an tsufa wani lokaci abinda ba a yin sa lokacin da ake gardi in aka tsufa kuma to sai kaga an tsire shi da fada da sauran kyara da dokoki da sauransu shi yasa sai ubangiji ya ambaci biyayyarsa to duk da ya samu iyayensa tsofaffi tukub bai gajiya wajen yi musu biyayya ba wajen biya musu haƙƙinsu biyayya da ta kunshi biyayya ƙaulan wa fi'ilan wa amran wa nahyan da baki zai gaya musu magana mai daɗi zai yi musu kyakkyawar addu'a sana a aikace za su gani za su zai nuna musu aikace zai bi umarninsu zai hannu daga hannunsu shi ya sa Allah subhanahu Ta'ala ce in imma ya indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma huma taqul lahumā uffin walatan har huma wa kullahu lahumā karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا yayin da lokacin da ɗaya daga cikinsu ko su duka suka tsufa a gabanka ce falata ma uffin kakka nuna musu ƙosawarka uff wani abin da zai nuna ka gaji ka ƙosa kasu daga wajenka kasu gani daga wajenka wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma ballantana kuma ka daka musu tsawa qul lahumu karima ka gaya musu magana ta girmamawa ta karramawa ta mutuntawa ta darajtawa واخفض لهما جناح الذل من الرحمه sannan ka sassauta musu fukafukan kaskantar da kai na tausayi wa kun rabbir hamhuma ka ci gaba da yi musu addu'a Allah ka ji kansu kamar rabbayani sagira ko da bayan sun mutu ne saboda haka wannan wani abu ne da ba za ka taɓa samun shi ba a cikin wani addini ko a cikin wata al'umma in ba musulunci ba girmama iyaye da kula da su da ainihin tattalinsu musamman a wannan lokacin da suke cikin wannan ganiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da da kula da iyaye akan fita jihadi fi sabilillah wanda zai zo ya ce ya rasulullah a rubuta ni nima in fita jihadi annabi ya ce iyayenka na da rai ya ce eh, je ka kai jihadi a wajensu je ka kai jihadi a wajensu amma wani da suran jihadi zai zo ya harba babansa da Ya <laughs> ce jihadi yake yi Allah ya sauki. Allah ce wa barran bi walidaihi albarru shine albar shine mai yawan alkhairi kalmar bar tana nufin mai yawan aikata musu aikin alkhairi lam yakun jabbaran asiya ita ce sifata ta nawa ta bakwai da ta takwas ko mu ce ta bakwai duk gaba ɗaya ka ɗauka korewa ce a matsayin sifa ɗaya take walam ya kun jabbaran asiya bai zama mai tsaurin kai ba bai zama mai taka mutane ba aljabbar huwa kasirul jabri ay alladhi yaqharu an-nas mutumin da yake taka mutane irin wanda baya ganin kan kowa da gashi wanda zai iya taka kowa kaji ana cewa ai wane kai ai bashi wannan ba wanda yake ganin mutuncinsa wannan karewar lalacewa kenan karewar lalacewa kenan mutum ya zama baya ganin kan kowa da gashi ba a isa a sa shi ba ba isa a hana shi ba wani hattun kaho yake da wannan saboda wauta da hauka ce shi garin na akwai wanda isa ya taka masa birki in ya so abu to na hauka ne wauta ne alama tsiya cewa ne cewa wannan mutum tsiyatacce ne duniya da lahira da zamana ba wanda zai iya taka masa birki subhanallahi ko mota ce aka ce ba birki tare da ita ai kaga ba ta hawa aka ce ba ka da birki akwai matsala to wani sai rika tunkaho da wannan ni a garin na akwai wanda ya sai taka ya tsaye ya tsaye da ni ina so abu to wannan bai san cewa yana zagin kansa bane yana shelantawa wa mutane cewa tsiyatacce ne duniya da lahira to shine Allah yace ce lam yakun jabbaran bai zama mai taka mutane ba bai zama azzalimi ba duk mutumin da zai zama jabbaran to zai zama azzalimi ne zai zama mai cutar da mutane ne zai zama mai taka su ne zai zama cinye musu haƙƙi ne saka aljabbar a alƙur'ani an yi amfani da shi wajen shadidul batsh wanda yake da mato damƙa mai tsanani wanda in ya tashi cutarwa zai yi cutarwa mai tsanani kamar da Allah subhanahu wataala ke sifanta adawa idza batashtum jabbarin in kuka tashi damka sai ku yi damka mai tsanani wato kuka tashi tutar jama'a ba ku yi musu kaɗan ko mutumin da ya zama mai dandanan ma ya yi ƙurin kashare ko ma ya kashare kamar yadda kisar annabi Musa ya yake ta turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil in turidu illa an ta kuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al muslihin in turidu illa an ta kuna jabbaran fil ard ce ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya so kake ka zama jabberi a bayan ƙasa ma'ana ka zama mai kashe mutane sauraka kalma kalmar jabbar wato tana nufin mutumin da sifa ce ta Allah shine ba wanda yake hana Allah sifa ce ta Allah wannan wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah yana hukunci babu mai cewa ba daidai kai ba fa'alun lima yasha'ni la yus'alu amma yaf'al wahum yusalu wannan sifar Allah ce shi zai yi abin da ya ga dama ba wanda ya sai ce dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba wannan sifa ce ta Allah shi kadai idan mutum ya dauki wannan jabaruti ya sa wa kansa to ya dauki sifar ubangiji ya sa wa kansa shi da Allah ya daura wani yaki ne tsakaninsa da Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ya haramta girman kai ya haramta nuna isa sunan Allah ne aljabbar jabbarul mutakabbir aljabbar mai nuna isa wannan sifa ce ta ɗaukaka ta kamala dangane da ubangiji idan komai da komai halittar sani bayansa ne mulkinsa ne sai yadda ya ga dama da su kaga zai iya sifanta da jabarut subhana zil jabarut wal kibriya wal azama abinda muke faɗa in mun yi sujjada shi ya sifanta da wannan sifa da haka mutumin da ya ɗauki wannan ya sanya kamar ya ɗauki wata sifa ce ta ubangiji ya rataya wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaitowa daga Allah Allah yana cewa al-kibriya'u ridai al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihi ma qasamtuhu wala ubali nuna isa da jiji da kai Allah ce wannan gwadona ne nuna girma wannan gautona ne wanda duk ya ce zai ja da ni a kansu sai in karya shi kuma ba ruwana saboda haka sifa ce ta ubangiji to Allah subhanahu wata'ala ce lam yakun wa lam yakun jabbaran bai kasance jabbaran mai tsaurin kai ba bai kasance ta kadari ba asiya mai saban Allah mai saba wa Allah kangararre ko mai saba wa iyayensa mutum ne mai tawalu'u mai kaskantar da kai mai biyayya ga Allah mai mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala a yaushe wanda ya tsaya da haƙƙin Allah ya tsaya da haƙƙin bayan Allah ya kula da haƙƙin Allah wa ta taqiya kuma ya kula da haƙƙin bayan Allah shine wa bar rabbi wa lam yakun jabbaran asiya haka Allah subhanahu wa ta'ala. ya ba shi dukkanin sifofi da ya kamata a bawa wanda zai jagoranci al'umma wanda zai jagoranci zuwa ga Allah zuwa ga shiriya zuwa ga sa'ada ta duniya da lahira ubangiji wata ala ya ba shi hikima ya ba shi fahimta ya ba shi ilimi tun yana kankani sauraka ya zama ba na biyunsa a lokacinsa kamar yadda ba na biyunsa a sunansa ya zaɓo masa suna to haka nan hikima Allah subhanahu wataala ya bashi ita da wurwuri ba a bari ba a ɗau lokaci ba an bashi ita tun yana yaro tana yiwa Allah subhanahu wataala ya baka hikima amma ta zo a makare shi da wuri ta zo masa Allah ya bashi tausayi tausayi da dunni wanda ba takallufi yake yi ba irin ya matsa wa ransa din nan ransa yana baci amma yana dannewa kasan akwai wannan a yi maka abu ka cika da haushi amma ka duk kokari dai ka danna ranka ka danna zuciyarka har dai abin ya tafi to shi ba haka yake ba shi abin ɗabi'atan ne baya jin komai saboda haka hanan ɗin saladunni ne ne alaihi sannan Allah ya tsarkake shi tsarkake halayensa ya tsarkake ɗabi'unsa ya tsarkake sifofinsa don shi ma ya tsarkake waɗanda suke ƙarƙashinsa ya zama na taƙiyan mai tsoron Allah ne saboda ka zumuncinsa alaƙasa da ubangiji alaƙa ce mai kyau da aka koda yaushe ya nemi agaji da taimako gurin ubangijinsa ubangijinsa zai masa da wurwuri zai samu taimakon ubangiji ba bata lokaci domin shi ne cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ce wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la u'izanna saboda ya shiga cikin tawagar waliyan Allah wa kana taqiya to shi yasa Allah subhanahu ala ƙarshe ya faɗi sifar ƙarshe a wannan guri ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar za a tashe shi da rai waɗannan lokuta guda uku ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar masa da aminci amintacce ne a cikinsu su gaba daya akwai sirri da sa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan wuta gurare guda uku ya ce a cikinsu zai sami aminci menene hikimar da ta sa ubangiji ya kebance waɗannan lokuta guda uku lokacin haihuwarsa da lokacin mutuwarsa da lokacin tashin sara na gobe kiyama wannan shine mu na gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh